Не было ні вакзала, ні развітальных прамоў ні музыкі. Без усяго гэтага адыходзілі дзесяцікласнікі у армію. Мост на дняпры нашы ўзарвалі самі, і цягнікі не хадзілі. Ваенкамат адпраўляў партыі навабранцаў пеша па пыльных прасёлкавых дарогах, якія вяліся між палавелымі жытамі. З раніцы, дачуўшыся, што хлопцаў адпраўляюць, Меця прыйшоў да нупрэя. Лобік бы ўжо там сядзеў на прыступцы ганка, трымаючы на каленях зрэбную торбу з харчамі. Нупрэй налаткоўваў паходны рукзак з добрага зялёнага брызенту з рамянямі, Адзін ён мог дастаць такі. Мецю здзівіла, што з многалюднай нупраевай сям'і у яго тры сястры і трое братоў на дварэ толькі маці, высокая з худым з мізарнелым тварам. Дзе твае? — спытаў Меця. Ад, пайшлі па ягады, Ну прай махнуў рукой. Я спецыяльна не сказаў, што сёння пойду развядуць нуду. Як бацька збіраўся, дык плакалі як бабры, не хачу слёз. Ён хадзіў па двары сур'ёзны, задумлівы, робячы выгляд, нібы нічога не здарылася. Пакаваў у рукзак разам з сухарамі і салам кнігі, чыстыя шыткі, алоўкі, Здавалася, ён збіраецца не на вайно куды-небудзь у інстытут на вучобу. Нарэшце зборы скончыліся. Давайте перахрышчу вас, хлопчыкі, выціраючы ражком фартуха вочы, промовіла нупрэева маці. Такая дорога, хай збераже вас Бог ад напасці, не трэба нас хрысціць. Ну прыйняло ўка крануўся вуснамі, матчынай шчакі. Будзе ўсё добра, мама. Ты толькі не хвалюйся, ну Пайшлі. Хлопцы рушылі з двара на вуліцу, было яшчэ досыць рана, залітая негарачым сонцам вуліца здавалася безлюднай. У маўклівым задуменні стаялі разгалістыя вербы, якіх у мястэчку гэтак многа. На лісцях яблынь вішань, што раслі бліжэй тапарканова сеў, густы дарожны пыл. Меця, ідучы побач сябрамі, адчуваў, што трэба нешта сказаць. Але слоў не знаходзілася, і ён маўчаў, як яны. І рвалася нешта вельмі дарагое, важнае, расстанне гняло міць у сваім цяжарам, Ён хацеў цяпер толькі аднаго, каб усё хутчэй скончылася. Ён азірнуўся, Но пра яго маці стаяла лявеснічак, прыклаўшы далонь да лба, глядзела ўслед хлопцам. Міця дайшоў з сябрамі да базарнай плошчы. Ну, бывайце, падаў ён руку Івану, затым напрэю. Бывай, сказаў Іван, мы табе напишам прамою ўнупрый і ты нам пішы ніхто з траіх не памкнуўся абняцца пацалавацца хлопцы лічылі гэта непатрэбнымі сантыментамі Наступіў дзень, калі стала ясна, што немцы прыйдуць. На заходнім фронте яны захапілі ўжо смаленск, на паўднёвым крывы рог і днепрапятроўск. Толькі пры днепроўска-прыпецкае палесце ўсё яшчэ заставалася нашым, глыбока нібы паўвостраў, урэзваючыся ў паласу захопленай ворагам тэрыторыі. Рамонтная брыгада распалася, Масты паўзрываны, рух спыніўся таму рамантаваць чыгунку, а тым больш ахоўваць яе няма ніякага сэнсу. Местачковыя крамы з раніцы яшчэ гандлююць хлебам, але праз гадзіну дзве зачыняюцца, і ніхто не наракае на крамнікаў. На клубе бібліятэцы вісяць замкі, калгаснікі з навакольных сёл прывозяць гародніну раннюю бульбу але няма каму яе здаваць яны з поўнымі вазамі варочаюцца назад ёсць штосьці трывожна насцярожанае штосьці бездапаможнае у самім вобліку зялёнага мястэчка у з яго драўляным тратуарам на галоўнай вуліцы, пасечаныя асколкамі бомбаў вежай станцыйнай вадакачкі, міліцыянерам на пераездзе, які ў самую гарачыню стаіць пры поўнай экіпіроўцы зімовым шынялі з противогазам з наганам усунутай на живот скураной кабурым Нешча ў мястэчка, якое полностью адмабілізавалася, паслаўшы мужчын прызыўнога ўзросту на зборныя пункты, не прыйшло ніводнай пахароннай. Яшчэ яго ахвяры налічваюць толькі аднаго забітага і аднаго параненага, вынік чатырох бомбардзіровак чыгуначнай станцыі. Яшчэ і напалавіну не вераць, тыя пажылыя местачкоўцы, якія бачылі салдат кайзера Вильгельма у 18 годзе, паведамленнем радыё і газет аб бясчынствах немцаў на захопленай савецкай зямлі, але ўсё адно цень глыбокай трывогі заклапочанасці лёг на ўсё, што тут робіцца. З чужога, незразумелага захаду насоўваецца страшнае. Насоўваецца як жалезная лавіна, спыніць якую не стае сіл. Мястэчка нібы замерла ў чаканні непазбежнай бяды. Днём цяжка гружаныя нямецкія бамбардзіроўшчыкі, заглушаючы сваім гулам усе астатнія гукі, ляцяць бомбіць гарады. З паўночнага боку распораз даносяцца раскаты гарматнай кананады. Там ужо месяц стаяць у абароне тры нашы бронецягнікі, адбіваючы нямецкія атакі. Вечарам гукі далёкага бою заціхаюць, узыходзіць месяц, круглы срабрысты, Лее таямнічае святло на садкі, поўныя спелых вішані сліў, на палісаднікі з кустамі адцвіўшай чаромкі бэзу, на схаваны ў вішнёвай засене нізкія домікі з цёмнымі вокнамі. Па вуліцах крочаць суровыя патрулі, старыя, баючыся нямецкіх бомбаў, ідуць начаваць у бліндажы выкапаныя падалей ад будынкаў на агародах. Апранаюцца па-зімняму, уватнікі паліто. Дзяўчаты збіраюцца на лавачках і, нягледзячы на загады патрылёў разысціся, сядзяць да позняй ночы, ціха на паўголасу размаўляючы, Пасярод вуліцы, падымаючы горкі пыл і стараючыся звярнуць на сябе ўвагу дзяўчат, дурэюць хлопцы падшыванцы, якія пачалі ўжо адрошчваць чубы, але не набраліся яшчэ адвагі, каб набівацца ў кавалеры. Дзяўчаты сумуюць хлопцаў няма і няма ніякай надзеі, што яны хутка вернуцца. Міця, ідучы аднойчы вечарам вакзальнай вуліцай і болей звычайнага прыпадаючы пад позіркамі прыціхлых дзяўчат на непаслухмяную левую нагу, пачуў: Хворы ён, не здаляшчы. Таму і ў армію не ўзялі. Тут толькі засталіся такія малакасосы, ды хворыя, крывыя, касыя, жаніхі называются. А ям девочки его прыгалубіла. На вайне не заб'юць і да чужых не полезе. Сядзеў бы со мной, мяне любіў. Ён же прыгожанькі девочки, такой бяды, что кульгае. Першая гаварыла злосна, насмешліва з яўным разлікам на тое, каб абразіць другая мякка, як бы з нейкім заклікам у нізкім грудным голасе. На дзяўчат гэтых тэлефаністак буфетчыц касіршаў, міця ў другі раз можа нават не звярнуў бы увагі. Але цяпер іх словы закранулі за жывое. Не, ён не пакрыўдзіўся. Смешна было крыўдзіцца на балаболак з моднымі прычоскамі, якія толькі і думалі, што пра танцулькі ды кавалеру. Штосьці большае, глыбейшае за звычайную крыўду узварухнулася ў яго душы. Міця ішоў дамоў на будку агорнуты невясёлымі думкамі. Ніколі раней так балюча не адчуваў ён сваёй непрыгоднасці, непатрэбнасці, як у гэтыя дні, калі захісталіся все ўяўленні пра жыццё. Міця адчуваў сябе лішнім, і жыццё траціла сэнсу. У школе ён ніколі не хадзіў на заняткі фізкультуры, не лазіў на турнік, не мераўся з хлопцамі сілай, але там ён мог узяць другім вучобай, кнігамі, Всё залежало ад яго самого. Калі пачалася вайна, Меця спадзяваўся, што знойдзеў ёй няхай сабе маленькае, непрыкметнае, але сваё месца, абы толькі не стаяць збоку, інакш ён не мог. Ён поступіў у брыгаду і калі б патрабавалася, здолеў бы працаваць суткамі, хоць бы штодня бомбілі чыгунку, хоць бы ўзрывалі рэйкі масты дыверсанты. Упэўненасць у тым, што ён не лішні, давала сілы, месяц назад калі иван іну прыадыходзілі ў армі міцешчы трымаўся ён не мог не перагнаць сяброў не нават з імі зраўняцца але ён все яшчэ цешыў сябе думкай что кожнаму сваё пазней ён даведаўся что дзяўчаты таксама рабілі спробу вырвацца з мястэчкам Яны прысталі да калгаснікаў, якія гналі на ўсход у тылавыя раёны гурты. Пайшла з дзяўчатамі сюзана. Цяжка, невыносна сорамна было ўяўляць яе тоненькую далікатную з клумкам па-за плячамі у далёкай цяжкай дарозе. Яна магла подбіцца, захварэць, загінуць пры бамбёжцы. Яна не пабаялася небяспекі і смела пайшла ёй насустрач. А ён мужчына спаў на сене снедаў обедаў і нішто не пагражала яго жыццю. Потым дзяўчаты вярнуліся. Вырвацца ім не ўдалося гурт перанялі недзе за чарнігавым вайскоўцы рэквізаваўшы яго для патрэб фронту. Меця не адчуў ніякай радасці, калі даведаўся, што сюзана дома ўсё было ўжо ясна. Брыгада не існавала, дня на дзень маглі прыйсці немцы, Яны ўсюды ішлі наперад, былі пад Ленінградам, пад Кіевам і рваліся да Масквы. У гэтыя дні яго пачала наведваць думка аб смерці. Такое находзіла і раней, і міця не ведаў прычыны. У хліве над міцевай пасцеллю тырчыць ненасаджаная коса, уваткнутая ў сцяну. Всё можна зрабіць проста і хітра, што нават бацькі не здагадаюцца аб самагубстве два ці тры разы. У яго ўзнікала вострая патрэба хоць рукой, дакрануцца да касы, да яе ляза, чуць холад жалеза, уявіць жудасць болю, за якім пачынаецца. Небыццё. Намаганнем волі ён гнаў ад сябе гэтае жаданне, стараючыся ў думках пераключыцца на другое, і калі паядынак з самім сабой канчаўся, выціраў з твару ліпкі холодны пот. Давалася, што там у глыбіні душы жыве нейкая другая цёмная істота часам вельмі небяспечная і з ёй прыходзіцца змагацца. Але нават у самыя чорныя дні адчаю Міця не верыў, што яго жыццё можа скончыцца именно так. Ён зведаў, ці праўдзівей кажучы, адчуў і нешта іншае жаданне смерці можа быць гэткім жа прывабным, як і кожнае іншае жаданне. Ён нібы зазірнуў з-за таямнічую заслону, якой аддзяляецца жыццё ад небыцця, растворанага ў цёмнай беспрасветнай бясконцасці дух не здрыгануўся запратэставала живое здоровае тело міце ўжо быў под бомбёжками і здаецца мог лічыць сябе не вельмі палахлівым Першы раз ён трапіў под бомбы, калі яшчэ хадзілі цягнікі, і ўсе станцыйныя пуці былі запруджаныя шалонамі ніхто з местачкоўцаў, ні нават з чыгуначнікаў, выключаючы хіба бывалых машыністаў, не ведаў тады, што такое бамбёжка. Пра яе перадаваліся жудасныя чуткі. І пры набліжэнні нямецкіх самалётаў людзі разбягаліся хто куды. Але бамбардзіроўшчыкі, На першым часе міналі невялікую станцыю, атуленую разложыстымі шатамі старых таполяў. Натужна равучы маторамі в станцыйных вокнах аж звенелі шыбы. Яны звяно за звяном плылі ў безвоблачным блакінце бомбіць вялікія гарады. Бомбы ўпалі на станцыю нечакана, з-за лесу, як злодзей, вынырнуў адзінокі самалёт і летне кранаючы крыламі коміны хат вершаліны дрэў, стракок чучы з кулямёта, кінуў у галаве эшалона, мецячы, мабыць, у паравоз дзве бомбы. Узвіхрыліся два роды яхутаныя дымом слупы гравію. Самалёт даў яшчэ кулямётную чаргу на развітанне, і ўсё скончылася залічаныя секунды. Паравоз стаяў цэлы пыхкаў пара яго толькі абсыпала пяском. Па-ранейшаму свяціла солнце, бруіўся дымок са шлакавых куч, А ў паветры насіліся ластаўкі. Ніхто з чыгуначнікаў не паспеў нават, адбегчыся ад станцыі. Міцю нечаканы гэты налёт застаў проста на путях, метраў за 30 ад таго месца, дзе ўпалі бомбы. Ён выразна бачыў чорныя з белымі разводамі крыжы на крылах, на баку самалёта, галаву лётчыка ў чорным шлеме, міцю абдало выбуховай хвале, У носе заказытала ад дыму, а ротам ён адчуў непрыемны, саладкаваты смак. Быў імгненны, як электрычная іскра спалох, які працяў всю істоту. А хвілінай пазней, калі замяшанню прайшло, узнікла ўнутранае задавальненне, нават радасць ад таго, што ён стаяў блізка ад смерці, што стаяць, мох яшчэ бліжэй і што ўсё гэта па сутнасці вельмі проста і не так ужо страшна. Перакананне гэтае не пахіснулася ў ім і пасля сапраўднага налёту, калі станцыю бомбіла некалькі самалётаў. Яны прыляцелі летнім надвячоркам і глухія, С перарывамі гулых мотораў чыгуначнікі пачулі здалёк. Людзі кінуліся на агароды далей ад станцыі, Міць адбегся і лёг у кар'еры, дзе местачкоўцы капалі гліну. Побач з ім цяжка дыхаючы паў надол тоўсты дарожны майстар Адамчук. Міця бачыў, як ад самалётаў яшчэ на падыходзе да станцыі пачалі аддзяляцца чорныя кропкі, і зразумеў, што гэта бомбы, бомбы, здаецца, ляцелі на яго, ён заплюшчыўся, х дзікі візгат перакрыў на хвіліну жалезны гул мотораў. Потым пачуліся глухія ўдары справа злева наперадзе. Не ўсе бомбы падалі на станцыю, большасць з іх аднесла на агароды, дзе ў зялёнай бульбе ляжалі чыгуначнікі недзе над лесам бомбардзіроўшчыкі развярнуліся і пачаўся другі заход ужо з паўночнага боку. Бомбы клаліся цяпер з большай дакладнасцю на станцыю і ўзбочы гуначнага палатна. Раскалолася як цатачная і рухнула каменная лазня. Выбуховай хвалей скінула з рэек вагон, у кар'ер бомбы не падалі. Іміць адчуваў сябе ў бяспецы, радуючыся, што знайшоў добрае сховішча. Раптам побач з сабой ён пачуў надрыўныя ўсхліпы. Дарожны майстар, апрануты ў формены суконны касцюм, поўзаў пагліня на жываце і яго гэта калаціла, што было брыдка глядзець. У горле чалавека нешта булькатала, і пры кожным выбуху ён капаў тварам зямлю. Міцю гэта непрыемна ўразіла. Ён ведаў майстра другім. Надамчук здаваўся суровым, непрыступным. З рабочымі размаўляў строга, трымаючыся рукой за блішчасты гузік і пазіраючы некуды ў бок. Апроч усяго ён быў узнагароджаны медалём. Пра гэта пісалі ў чыгуначнай газеце. Калі налёт скончыўся і ўсе вярнуліся на станцыю, то ўбачылі, што вялікай шкоды бомбы не нарабілі. Апрача разбуранай лазні скінутага зрэек вагона, у двух ці трох месцах было пашкоджано палатно і вылецелі з вокон усе шыбы. На станцыі на высокім слупе вісіць рэпрадуктар, вынесены з чакальнай залы. Кожную раніцу міця ходзіць сюды слухаць паведамленні з фронту. Ён стаіць, прыхінуўшыся плячом да слупа, маўклівы задуменны подцяўшы губы і стараючыся не пропусціць ніводнага слова дыктарам. Надзея змяняецца адчаем адчай, новай надзеяй, Меце ў думках загадвае даты, вызначае рубяжы, на якіх адступленне скончыцца і немцаў пагоняць назад. Яшчэ ў першыя тыдні вайны яму здавалася, што галоўны бой будзе дадзен на бярэзіне. Але раку немцы фарсировали так імкліва, што толькі аднойчы назвае промільгнула ўзводцы. Тады Міця перанёс генеральную бітву на Днепр. Это рубеж здаваўся надзейным, нібы падараваным самой прыродай вялікаму народу для абароны ад набегу чужынцу. На Дняпры немцы сапраўды затрымаліся. Бітва за Смаленск цягнулася месяц. Меця адчуваў прыліў бадзёрасці, надзея расла. На астатніх фронтах адступалі, але тут не зрушылі з месца. І аднаго гэтага хапала, каб пайсці дамоў з нязведаным раней пачуццём у удзячнасці да тых, што стаялі на смерць. Але здалі смаленск. За смаленском самым вялікім горадам была ўжо Москва. Набліжалася дата барадзінскага бою. Мітю здавалася, што яна не можа прамінуць просто так што ў гэты дзень здарыцца незвычайнае. Ён чакаў ад гэтага дня пералому ва ўсёй вайне бітвы, якая б вырашыла яе зыход. Але гісторыя не паўтаралася. Яна ішла, развівалася сваімі нязведанымі шляхамі. Назаўтра гаворачы пра гэты дзень дыктар паведаміў пра жорсткія баі на зусім іншым напрамку і назваў два здадзеныя намі гарады. Да барадзіна немцы не дайшлі. Але затое яны рваліся наперад на ўсім агромністым фронце. Дні праз два пасля гэтага, Рэпрадуктар на станцыі змоўк. Радыёвузел болей не працаваў.